El cinema sonor ha inventat el silenci. Robert Bresson. Benvinguts a Cine de Butxaca. Molt bones tardes, amics i amants del cinema. Cine de Butxaca arranca avui el 23è programa de la tercera temporada a una Mallorca és el darrer, però això no vol dir que no ens tornem a trobar per les zones radiofòniques o televisives. Oferim-vos informació i curiositats sobre el setè art, la nostra passió. Al llarg de les dues hores que mos queden, repassarem les estrenes i notícies que ens deixa la setmana amb la millor companyia possible. La de Nanatxa Pomà, en JP, Naver Antero, en Bartomeu Alomà i l'Òscar, que encara està de ressaca, pobra. Ha arribat l'hora de mirar què hi hem posat a la nostra butxaca, plena sempre de rostres i històries que ens emocionen. A la sala 1 del cinema d'en Bartomeu Alomà s'hi està projectant una gran pel·lícula. Presidente Basientos, ¿es el Che Guevara el que lidera este grupo? Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Es tracta de la segona part de Che el Argentino i conta com el mític revolucionari va intentar formar un grup de soldats per alliberar Sud-amèrica d'estrangers i corruptes. Com tothom sap, l'empresa de Guevara amb prou feines va poder començar, però el seu esperit és un exemple per tots aquells que defensam uns ideals. Jo ja estoy aquí i de aquí solo me sacan muerto. Com és habitual a l'espai més cinematogràfic d'Ona Mallorca també hi trobareu un thriller. Eh! Tu! ¡Ven aquí! ¡Sal del agua! ¡Vamos, sal del agua! Júlia barreja diversos gèneres, el suspens, l'acció i el drama. Se centra en la vida d'una dona que acaba d'entrar a la quarantena i no sap com acabar amb la seva addicció a l'alcohol. Entra en una espiral de violència que la condueix fins a Tijuana. ¿Qué? ¿Qué has dicho? puta de mierda! Evidentment, tindrem espai per explicar-vos els secrets de la gala dels Oscars i repassar els modelets que més mos han agradat. You commie homo-loving sons of guns. Sean Penn va ser un dels més elegants de la gala i va poder-se alçar amb la preuada estatueta, com na Kate Winslet, a qui el nostre estimadíssim Oscar tenia moltes, moltes ganes de conèixer. Si voleu saber com van passar la nit de diumenge, haureu d'estar ben atents i no perdre-vos un detall del que mos contarà. Dad, whistle or something, because then I'll know where you are. Yeah! <laughs> Entrarem per darrera vegada a la DVDteca d'en Bartomeu, que aquesta setmana ha posat totes les pel·lícules al 50%. Caballeros, la princesa d'Evoli. No deberíais hacer caso de las habladurías de la corte. <laughs> Entre les novetats de la setmana hi ha La conjura de l'Escorial, un thriller històric sobre les bangarrufes que es feien a la cort de Felip II. No puedo evitar que las intrigas de la corte me diviertan. I a més de tot això, traurem de la nostra butxaqueta un polsim de bon humor. Després dels germans Marx i Monty Python, aquesta temporada mos han acompanyat els de la saga dels Como Puedes i ha arribat el moment de dir adeu, també els seus acudits. Mos deixam amb Aterriza ho puedas. Solo quiero desearle suerte. Contamos con usted. Escoltes Cine de Butxaca. Jo és que ja no sé si he d'obrir. Bé, Ah, i, i veig que encara veniu. Sí, sí també gent, eh? Apurant els darrers Clar, minuts ja. És l'últim dia que podem entrar a la teva sala número 1. l'abono hay que, hay que exprimir-lo. Aprofitau, eh? I tant, i tant. I a més aquesta, che, guerrilla, és que... Hombre, ja hemos visto la primera parte, pues ahora hay que ver la segunda. Que és un problema... És que supos que ja sabeu com acaba, no? Hombre, sí. Sí. sí. Vos diré una cosa, el, el che no està viu. Ja. ja. I, I en Fidel sí. I el... Ah, no <laughs> sí. sí? sí? sí. Penseu més o menys com pot acabar aquesta pel·lícula? Malament. I sabem que és a, Bol a Bolívia, a més, que ho sabem ja tot, però la volem veure perquè... A no com ho l'han contat. Clar, i si el Toro ho fa bé i en Che és inoblidable, no? I és un revolucionari, que això mos agrada. T'agrada que revolucionaris? Hombre, i tant. Això ha anat un poc... Eh, sí, eh? Saps que, que avui és el darrer programa, no?, de Cine de Butxaca, que avui és avui el teu darrer dia de feina, supos que ho saps. Sí, bé, jo, jo, jo sabia que tancaven a Xina, però no sabia per, que coincidís amb el programa. Perquè hem pensat que ja no valia la pena continuar sí, venint sí. si te si tancaven no a Xina. Però és que clar. jo, jo, jo, jo me vaig dir que, que m'ho farien fent un altre cine. Bé, però ja bé. veurem, ja veurem. Ja, ja veurem. Exacte, el, tu el temps dirà. vés a fer feina i ja mos diràs, ah, cine està bé, podeu venir, ja veurem. Val, val. Sí? Trobeu que ho hem de fer així? Sí. Saps que t'hem preparat una sorpreseta? Perquè és el darrer programa. Ai. Mira, li he dit eh. al teu amic tècnic Tècnic, enrotlla't. Posa, posa play aquest. veure, A veure si te reconeixes. Bé, hem tingut un, un petit problema i és que aquí a l'estudi se mos ha colat una persona i jo no sé com vostè ha pogut entrar aquí. Hola, bon bon. Hola, sóc en Bartomeu Alamàs sí. ah, i la que... i, és I, i, i, què fa aquí vostè? És, és que... que sóc revisor de continguts, eh? Soc ah. revisor de continguts i com a portaveu de l'associació d'espectadors radiofònics Ah. Eh, M'han encarregat que vengués aquí, perquè és vera que avui feia vespre feis una gala dels Oscars, no? Sí, sí, però vostè no ha telefonat, ni ha dit res, ha trobat la porta no està del tot tancada i ha entrat i, i, i ja està. Sí, la veritat és que si no vos molesta me quedaré aquí una bona estona. Com ha plogut, eh, Bartomeu? I, Lliguerilla, aquesta. Sí. Eres tu el primer, el no. teu debut. Revisor de continguts, que dius. Jo quan vaig veure això, me vaig quadrar tot d'una. Ostres, que malament que ho estem fent, vaig pensar. no, no. Que dic que em postava un poc més sabó perquè, perquè volia com a quedar millor, no? Fer un poc més de respecte, però... No sí. més de guais. Ja, veig més amollat. No Ara ja, ja més tranquil. Veig més amollat, més de la Mallorquia, entens? <laughs> ja, ja has canviat d'estar escoltant-se ràdio, ara ara fas ràdio. Bé, Bé fins eh, avui. Jo, jo crec, crec, crec que pel que veig és que gràcies a jo hem, hem pogut fer ràdio. Tens raó. Però Sé que, que, que parec un poc egocèntric i vos he de dir que troc que ho heu fet molt bé la vostra feina. Gràcies. Gràcies. Que estic molt orgullosos de tots oh, vosaltres. Venim de tu, és un I que, que heu xerrat molt bé de, de, del nostre cine, que, molt. que, que és meu què fer, no sé si vos ho he dit mai, però està molt agraït, eh? Ai, que bé. Estava molt agraït perquè gràcies a vosaltres va poder continuar amb aquest cine. Bueno, idò, anem a veure el Che, no? Mosca, ja... mos quedam. Prou sí, ja d'aïllaments, sí. prou Avui estic xerrant bé, eh? Bé, Ida, eh, sabeu que teniu les butaques de sempre, eh? Gràcies. Ja tenen gràcies. el nostre nom, com qui diu. Ho he volgut reservar, eh? Molt bé, gràcies. Les feia més netes que les altres. Oh. Lamentacions, no? Motor. Rodando. Acción. Guerrilla és la segona part de l'exitosa Che l'Argentino. El nostre heroi desapareix durant un temps i apareix d'incògnit a Bolívia. Aquí comença a organitzar un petit grup de camarades cubans per començar la gran revolució latinoamericana, que fracassa i el condueix a la mort. Guerrilla dura 2 hores i 11 minuts i s'ha estrenat als cinemes Augusta, Manacó, Renoir, Rivoli, Ocimax i Cinesa Festival Park. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Mm. muerte. La gran estrena del darrer cine de butxaca no podria ser una altra que una pel·lícula pro-revolucionària com som naltros, encara que no ho paresqui, i és aquesta Che Guerrilla, que conta, acaba de contar història d'un home idealista, d'un home rebel i que defensava uns valors que són intemporals i que mai moren per molt que morin ses persones. Che Guerrilla és la segona part d'un gran projecte del qual ja vam poder veure la primera part al mes d'octubre, de novembre, i aquí mos conta doncs, un poc la mort, el fracàs d'aquesta revolució, però que ha perviscut i per tant no va ser tan tan tan fracàs com, com ell pensava. Fins la victòria i va morir dient aquestes paraules i la victòria és que encara ens en recordem d'ells després de 40 anys de mort, crec que fa. Sí, perquè Sodenberg eh, lo que ha fet i crec que és molt conscient de que ens mostra un dels personatges mediàtics més influents del segle XX un home que a la primera part de la pel·lícula, El Argentino, perquè realment és una pel·lícula però que està dividida en dues, no? La primera perquè, part, perquè hauria El Argentino, molt, molt llarga, com a mínim de 4 hores, no? Exacte. I a la primera part veiem com sorgeix la figura de, de Leche i tal. La I després, a Cuba. La revolució a Cuba. I després sembla que desapareix, que s'ha fet d'aquest home i sorgeix una altra vegada la selva boliviana. I a partir d'aquí la seva, la seva mort d'acord. Però el que de, abans deia Sonnenbergs, un home que, que s'ha atrevit a fer a fer pel·lícules que no són ses típiques i tòpiques, el que fa és un personatge, el Che Guevara, que no hem d'oblidar mai que en Estats Units eh, ha estat de vegades tractat com a terrorista. Un home que quan se va estrenar la pel·lícula ell pues, se va enfrontar eh, quasi, quasi ni crítiques, és dir, era com menysprear una, una que, figura que, en els Estats que Units. Argenti che, l'Argentina va ser una pel·lícula que va passar completament desapercebuda. Desapercebuda. Bastant I, desapercebuda. Tot i, i la promoció que li va fer en Sean Penn, que va dir sí, que ho va agrair en Benicio del Toro, va agrair aquí a Espanya, a la gala dels Goya. Sí, Exacte. sí, és vera. I a més en Soderbergh ho té claríssim, no va voler fer un biotic normal en la qual no sé com dir, aquest home ensalçar un poquet eh, seroi, ni tampoc dir que era un tio que va tenir els seus defectes i que segurament va fer coses que no a tothom, però bueno, mm, cap de nosaltres també pot tenir un historial molt net de la seva vida, no? Perquè tot tothom tenim... Tothom comet errors. El que sí que és cert és que és un personatge que va ser molt important, que és molt important i que a mi, a la generació meva, va i me va marcar molt i jo pensava que m'agradaria m'agradaria mm, poder tenir els ideals i lluitar per, per una cosa molt justa, com és la mateixa oportunitat per totes les persones. Perquè recordem que ell una mica que volia fer és volia unir tota Llatinoamèrica, ell confiava en que això pogués passar i que no, no anés cada país per la seva banda. El projecte de Che, aquesta pel·lícula que podria durar 4 hores, podríem dir que té tres potetes. Una, era la revolució cubana, l'altre era un discurs que ell va fer a les Nacions Unides i que mm. també ha mm. marcat la història, i la tercera pota d'aquesta història és Bolívia, és la seva mort, com ell, doncs, després de la revolució a Cuba, va, des va desaparèixer, mm, diuen que mm, va desaparèixer. Ell va enviar una carta a Fidel Castro, vull dir que no va ser tan, no va ser tan misteriós, sinó que, així com fa uns dies parlàvem del Jacques Vergés, aquell, aquell advocat del terror mm, que també de sobte sí. va ser la vida ja 7 o 8 anys que ningú sabia on era. Doncs no, ell no va ser tan així i va reaparèixer a Bolívia amb la idea doncs, de fer com un, de, un exèrcit, una guerrilla, anar conquerint de mica en mica eh, Sud-amèrica i crear la revolució. L'únic aquestes coses mai surten com estan previstes i va acabar bastant malament, però ell va acabar, va acabar lluitant i el Manco ho va intentar. Presidente Basientos, ¿Es el Che Guevara el que lidera este grupo? Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Ustedes saben quién es ese hombre. Ese hombre es el Che Guevara. Estaré al lado de los que se queden hasta la victoria. La veritat és que la seva estada a Bolívia va ser allò que se'n diu un cúmul de despropòsits. Allò que comences amb el peu esquerre ja va començar fatal, perquè ells comptaven amb el recolzament del Partit Comunista, liderat per en Mario Monge, que els hi havia promès el seu bé, el seu recolzament, i quan van arribar allà, quan estaven asseguts, eh, en Monge els hi va donar l'esquena i els va dir que no, perquè bé, en teoria és perquè com la majoria de persones de la guerrilla eren cubans i ell era comunista però soviètic, ja no li va agradar i aleshores, clar, ja al no tenir el Partit Comunista al seu costat Mm, aquesta guerra estava bastant perduda, no? És el que passa sempre, les revolucions eh, en teoria sempre funcionen molt bé, és utopia, però després a la pràctica hi ha més interessos de lo, del que mos pensam. No podem oblidar que aquesta pel·lícula està interpretada per un, un home que va guanyar el Goya, com ha dit molt ben Jordi, amb del Toro, i que una de les coses que ell va dir quan va estar a Madrid ara i li van donar el premi per aquesta interpretació és que va intentar en tot moment no d'imitar en els personatges, sinó d'intentar entendre, de reaccionar, no, no fer una imitació normal. Després, tampoc podem oblidar els actors espanyols que intervenen en aquesta cinta, com en Jordi Mollà, Eduard Fernández, Rubén Ochandiano, Carlos Barner o, per exemple, Òscar Jaenada. I, I en Jorge dit, Gorria, que també, també és un gran actor, vull dir, és una es passada vera. quan mires el repartiment que no s'acaba mai de veure els, els actors que realment coneixen. I també surt en Matt Damon, que fa un paper molt, molt petitet, a veure si el trobau. Sí, i com diuen tots els que varen participar en el rodatge. Era com una torre de Babel, perquè ja hi havia intèrpretes que eren bolivians, argentins, de Puerto Rico, de Cuba, d'Espanya... És dir, i en el fons el que intentaven és donar la visió més imparcial i d'una persona que encara la poden veure moltes de vegades a samarrates de la gent que passeja per els carrers. Això és Che Guerrilla. Estaré al lado de los que se queden hasta la victoria. Tal vez acá nunca lo han querido. Sí, tal vez. O tal vez nuestro fracaso los despierte. ¡Viva el Ejército de Liberación Nacional! Yo ya estoy aquí y de aquí solo me sacan muerto. Oye, una curiosidad, y a ver si vosotras lo tenéis claro. ¿Os acordáis que otros personajes de una magnífica película acababan también muertos a tiros en Bolivia? Mm. Ahora matéis a mos No eran Botch Cassidy en the Sundance Kit, ¿os acordáis? Dos hombres y un destino. Ah, sí. Paul Newman y Robert Redford. Mm. ¿No mm-hmm. acababan muertos a tiros en Bolivia? Creo que sí, que acababan balaseados en, Bolivia, mira, muy un paralelismo ahí muy muy curioso con el Che Guevara. Aquí en lugar de los hombres ya es un al final, ahora. ahora. y ja al final. ahora? quina llàstima que sigui el darrer programa i la gent no pugui cridar y contestar y dir verificar. Però pueden enviar un mensaje al 555. pueden mandar un mensaje. És vera, Has que fa la radio yo ja que ho dic, és perfecta para hacer fer el darrer, Clar programa. acabar el programa. Um, continuarem de guerrilla, pero abans volem que escolteu un fragment d'una entrevista que en Jordi Cavallero ha trobat trascant per internet, que hi ha de tot, i si trascau una bona estona trobareu una entrevista que va fer en Benicio del Toro amb una periodista de Miami que podríem dir que ella molt però Che Guevara no ho és, perquè clar, ja sabeu que a Miami hi ha la majoria de cubans que el Fidel Castro no el poden veure ni en pintura. Pero imagínate, la película tiene una marcada influencia porque yo vi la película, una imagen positiva del Che. Imagínate que tú fueras a mostrar en Miami Beach, eh, aquí en Miami o en cualquier ciudad del mundo, eh, la parte buena de Hitler. Estarías ofendiendo a 15 millones de judíos y a 6 millones de la memoria de 6 millones. Eh, eh, no creo que, que el Che hizo este, campo de concentración. Bueno, estamos eh. hablando de asesinatos. Ahora, no es igualmente un asesino el que mata a una persona que a que mata 100, que el que mata 6.000. ¿No le podemos dar el título de asesino igualmente? Bueno, este, creía en la pena de muerte. Estoy de acuerdo, creía en la pena de muerte. como creen generales que están en, en, ejércitos y como creen cualquier persona que esté pro capital punishment del La, entrevista es impagable. <laughs> o sea, comparar al Che con Hitler o decir que, mm, bueno, es lo mismo un, quien mata a una persona que quien se pela a un montón, como por ejemplo Stalin o algún personaje, algún personaje, algún personaje de estos así históricos no impresionantes, que el pobre Benicio del Toro no sabe què dir, se queda callado. És que clar, no t'ho esperes no, que et preguntin això, que te'l comparin amb el pitjor, segurament, el dictador més menys. De, però, de totes maneres, del segle mm, XX. Però això demostra lo que és la, la periodista, no? No, però se me ocurre una cosa, eh? Que esta podria fer un programa de humor los sábados por la tarde de 5 a 7 en Ono Mallorca, ahora que dejamos nosotros el hueco porque es impagable. Esta periodista, sí, para además La mujer hay que traerla y ficharla para Ono Mallorca, hacerle un curso acelerado de mallorquín y permitirle que diga e-, este Aquestes tipo de cosas. aquests dois. Porque desde luego que tardes más entretenidos van a pasar los oyentes de radio. No nos van a echar de menos. No, no. no. no, no, no va, de totes maneres, jo vull dir una cosa. La pel·lícula, el Che Guevara, eh, quan està a la selva que ve els campesins, la gent del poble, pues se vol enrolar. Pagesos, a, també. <laughs> Pagesos, els pagesos, perdona, els pagesos se volen, volen estar en el costat d'ell. I hi ha dos nins que van a ell i diuen, nosaltres volem lluitar amb, vol, amb tu i ell els diu quina edat teniu, tal i tal alt. Bueno, som jovenet, deuen tenir 13, 14, 15 anys. Sí. No, ell, ah. ell els diu, vosaltres el que heu de fer és anar a escola, heu de llegir. Clar, perquè ell era una persona perquè culta, no, no ho hem d'oblidar, que va, que va escriure més, llibres. A tota la pel·lícula, la no. primera part de, de era... l'argentino, ell se dedicava i obligava i ell ensenyava a llegir, és a dir, un home que intenta que un poble sigui cool aquesta tia que m'ho eh, compari que... amb en Hitler, eh, aquesta Clar, és terrorisme curta, i la cultura, home... És més curta que una màniga de guardapits, Cor... com dèiem en mallorquí. <laughs> Corregidme, però jo crec que Ernesto Guevara era médico. Sí, sí tant, claro, i era tant, médico. I tant. I tant, una persona era un personatge se... culto, evidentment. Hi ha una clar. pel·lícula que tracta del viatge iniciàtic que va fer Che Guevara, perquè va sortir Diaris de, Diaris una motocicleta de García i ja sabeu perfectament de bon surt, com surt i, i el que fa. Després estaràs d'acord no, o no en les conseqüències que ha tingut la revolució, però totes les revolucions després sempre eh, amb una revolució factors... sense morts jo diria que no han existit mai. No, i a part que entren molt de factors. És que no n'hi haurà mai. No, el que no se podria tenir és la eh, situació que hi havia d'en Batista a Cuba, que era autèntic, autèntic, a eh, terrorisme per ser gent que passa fam. És que s'obliden de que de vegades el terrorisme no és matar amb una pistola, sinó sí. matar de fam. I si no, mirau Àfrica o qualsevol país com està la gent. No? Llegim una mica o bé per internet o, si no, a través d'un llibre. Nosaltres, com hem estat fent la darrera temporada, també volíem oferir-vos una crítica, clar, de les que hem trobat per la xarxa, i en aquest cas és del Ricardo Aldarondo, que bé, ell ha vist Che el Argentino, Che Guerrilla i continua encantat amb aquest gran paper que fa Benicio del Toro. Encara que alguns secundaris puguin aparèixer poc treballats, Guerrilla contagia una atrevida asfixiant i desoladora vivència que revela sense èmfasi la transformació de l'idealista en un home ofegat en la seva pròpia tenacitat. No és una elecció fàcil ni complaent per part de Soderbergh, que mostra el costat més fosc i incoherent de l'heroi abans de reflectir la seva conversió en mite. que vos penseu que només tindrien sorpreses sorpresas Bartomeu avui en el darrer programa, anem a riure's un moment de tot plegats, no? Ui, sí un que... Per riure... Per Uy sí de pinta de, això te pinta de que és una de la No això, això eres tu intentant grabar... No, no, per favor. Això eres tu intentant no. <laughs> un sketch d'humor fa oh, un temps. Ahora hemos encendido el aceite. Como no lo pongas, no vamos nunca más a esa estaca. Ay, mi que és ets de cap de bou. <laughs> No. no. El mallorquí, n'ets ah, de cada bou. Ah, n'ets de cada bou. Ah, cada bou, vale. Vinga, una L'única mallorquina, mallorquina que hi ha aquí cada <laughs> setmana i no... Cada bou. Jo són de ciutat. Clar, tot de ciutat. Bé, no? Clar, no. són jongatera. Clar. Ets un llonguet. Ja, Som un ah, llonguet. Això, de... Jordi, no t'ho perdona. <laughs> bueno, sí, t'ho perdona perquè és de ja, dia. Sí, sí, I si m'ho perdones te puc posar un altre. No, no, no, no. Això N'hi havia moltes és que teves. N'hi ha, ha per tots, eh? No s'esperen que n'hi ha per dar i per vendre. N'hi ha una que... Natxa. Banda sonora original és BSO. <laughs> I versió original subtitulada és, és Boss. No? Boss. A mi, a mi, com parlaven a Natxa Bardem i la pel·lícula... Txam! Ara t'ha passat a tu. A la, la pel·lícula en la qual estava nominada a l'Oscar l'any passat. Eh, no, no és país per a viejos. Dos tontos muy tontos. Digo, això, no, no, no és Pais para viejos. No, toto, toto, toto. I en Bardem està molt bé. I que la vaig a veure en BCO. No. <laughs> En <laughs> BCO no. Sou molt dolents. De totes maneres, si seguim mos escoltes de programa diré que el primer tall que has fet era per Oscars efectes especials. Perquè <laughs> sí? ningú sap com vàrem fer, perquè clar, la gent se pensa que això és una ràdio pues, super... Però de vegades hem, hem yeah. hagut de fer Homemade. Eh? virgueries ah. orquestals, com diuen. Sí. FX I, fets a casa. I ho vàrem fer a casa d'en Jordi, dins sa cuina trencant els ous de veres amb un micro sí, a fer sí. que sa gent ho sàpiga, que no se pensin que això no, no, és... El, el, no. el soroll de fritura que era, era, era, era realment, real, estàvem real, allà real, amb sa paella i soli. I, I vaig en... tenir el plaer d'agafar un nou i dir, el puc demollar i sentir el xof i és tal qual va sorgir fa més o manco I a més, en, un any. En Jordi ja. me'n record que va dir què és el que fa molt de renouet? I va dir congelat. I és vera, quan tires el congelat dins la sol i bollin. Fa Exacte, més renou. i van ficar verdures congelades. I t'ho van menjar, no? Això és a ràdio, senyor, això i el demés són tonteries. No me'n recordo, això. Un programa de cine, això, això, mos hauríem de donar un Òscar a nosaltres. Vinga. Bé. Ara, ara mateix, ara mateix. Ja bueno, no hi ha més continuarà això, sí. eh? No, no de nanatxa no, no, però després no, després continuarem no, no, no. matxacant de sa Aquí tots, aquí tots rebrem, clar que sí. Nosaltres clar. continuam amb els darrer cine de butxaca. Ja ho diuen, tot arriba, i així ha estat. En primer lloc, el final de Cine de Butxaca i en segon, la segona part del Che de Sodenberg. Tristes en dos casos, però diferent. En el cas de la guerrilla, perquè tornem a gaudir, entre cometes, d'un altre film reiteratiu fred, distanciat i avorrit. Vaja, igual que la primera entrega. La intenció de Soderbergh d'intentar narrar fidelment uns fets històrics, o així com es veu ell, falla la seva plasmació en pantalla. Vull dir que, sabent que en la vida real una revolució o una guerra no són sempre moments herois o espectaculars, quan es tracta de traslladar aquesta història a la ficció, mm, no sé, ho fa amb massa sobrietat, no deixa que l'espectador s'impliqui emocionalment en la història, massa distant. Bé, i finalment, retornant a l'inici, tristesa per la Déu a un programa que valia més que els dos xes plegats. l'advocat s'ha acomiadat però no sap que nosaltres també ens volem acomiadar de tu, però rient un poc i rient un poquet de tothom. Ens hem rigut de Nanatxa, en Jordi ja s'ha rigut un poquet de mi... I ara anem per la tercera tongada ja, ja, ja, ja veig per on anem. Sí, no? <laughs> Sí, sí. Crec que no és, no, és la, no és la primera vegada que ho feim, això. No, no, ja, és un clàssic està bé, dels autors de Cinema Butxaca. Està bé, però nosaltres mateixos, si no... Sí, Clar sobretot sí. aquest dia que van riure tant. Mira, falta, Oh. La lluita del bé contra el mal, de l'adult contra el petit que acaba sent més adult que el primer, els personatges grans que no volen créixer, els complexos de Peter Pan, la innocència com a arma imbatible... Sí, temes universals en aquest gènere que, lamentablement, ningú se, no se... Perdón. Me equivoqué. No m'he equivocat, m'he trobat. Però és que... Saps què? Ho faré tot el temps així. Això és una ardilla, no? Doncs, sí, tu! Tireu, tireu, tireu. La boca tancada i ressaca de cada any accelerat. Estem impressionats, eh? A l'advocat li dones un micro i, i, i perquè, perquè aquests dies, perquè no ho has fet en directe, perquè si no hauria estat brutal. Sí, eh? quan m'amoi sabeu que... Aquell dia te va superar, eh? Con sí. lo de l'ardilla. Sí, ella clar, no era molt conscient de que clar, allò que estava gravant després no, Seria realment, una pífia. mentida, realment ho feia aposta. Ah. Però jo dic, ara ah. sentiran això i, i veuran que, a més de ser un bon crític, ah. també és un bon pallasso, <laughs> saps? Les dues coses. Molt bé, veus? N'hi ha per tot. No sé si en Jordi en té qualcuna més o amb aquesta ja mos hem... Crec que basta, però... no sé, tampoc no em fa falta més. Tranquil·la, no te torturarem més. Ja no, gràcies. Fins aquí. <laughs> En teníem unes quantes, però hem triat, suposo, la, la, més, la més llarga i la més divertida. Sí, la més efectiva, la més divertida. Així m'ha agradat. Antònia Parelló, un plaer que, siguis, que hagis estat durant 3 anys i els que duíem sent advocat del diable. No, i... M'ha agradat molt, la veritat ha estat una, una experiència interessant, com sempre diu, i més això de criticar i posar vos, sobretot, fer allò que deis voltes, però no, fer dir a les meves, mm, com ho diria, mm, posar me malament, vaja, això volia dir. <laughs> Sempre hi ha d'haver una persona que vagi un verd, poc, clar ja que està. sí, clar que sí, i a més hi ha pel·lícules realment que nosaltres intentàvem vendre que valien un pebre Però, i venies tu... No, la veritat, ho deia ben, ben sincerament, eh, que eren dolentes a com T'hem fet la feina fàcil de vegades, sí. vegades. Massa, massa sí. fàcil, eh? Bé, si torna a veure un cine de butxaca ja intentarem ficar-te un poquet més difícil i saps que ens trobarem a les zones i fora d'elles. Això mateix, i m'agrada. Fins una altra. Vinga, adeu. Cada dissabte, Ona Mallorca prepara les estrenes perquè te les puguis endur dins la butxaca. El freno, la palanca roja. Solo quiero desearle suerte. Contamos con usted. tot el cine dins la teva butxaca. Començam el repàs als Oscars i ho fem amb aquesta cançó de Slandog Millionaire que es va alçar amb el premi a millor cançó. El seu autor, A.R. Rahman, que també es va endur el premi a banda sonora, estava així de content. The essence of the film, which is about optimism, L'essència del film és uh, l'optimisme i el poder de l'esperança a les nostres vides. Sempre he hagut de triar entre l'amor o l'odi. He triat l'amor i fins aquí he arribat. Que Déu us beneeixi. And I'm here. God bless. Un gran missatge d'A.R. A.R. Rahman i una gran coreografia per aquest ball tant de Bollywood. Jehovah. enganxat deu estar enganxat a la televisió des de les 3 de la matinada fins a les 6 i 10, a les 6, més o menys com va acabar. Sabreu que aquesta cançó que estem escoltant és de Slamdog Millionaires, eh, pel·lícula que a més de guanyar banda sonora va guanyar 8 Oscars en totals. I bé, com els Oscars són els premis cinematogràfics per excel·lència i mos ha coincidit que acabem el programa justament després dels Oscars, doncs nosaltres el que hem de fer és recordar un poc no qui es va endur els premis, sinó les anècdotes dels Oscars i opinar un poquet, que això mos agrada molt, i si no heu vist la gala vos fareu un poc la idea del que és. I, i com ho farem? Bueno, perquè... estar fins la cita matinada serà per després que, clar, que tingui un rendiment clar, professional. Exacte. Això, no? Clar. en, en Jordi va ser un dels que va estar fins a les 6 de la matinada, però no estàvem solets, no, sinó que no. mos va acompanyar Navera Antero. Bones tardes, Vera. Hola. Ahí mm. estaba yo. Nos lo van pasar bien. Sí, va a estar muy bien, la verdad. Yo... Si no, no tenemos bien bajón, no. No, no, yo iba muy cansada y pensaba, digo, bueno, después del de Penélope plego, me voy a casa, me voy a dormir. Pero la verdad es que me enganché y me quedé y estuve muy entretenida. Sí, no? Yo creo que el nostre convidat, que el tenim aquí a la nostra esquerra, jo que no els va veure, però... Però diguis convidats i és un mes de... Bé, bé és l'amo, és l'amo. No és un convidat, és l'amo. <laughs> Treballa és en Bartomeu, a l'Omar. És la primera vegada que me conviden eh, a caminar meva. <laughs> sí, no? Siéntate com en casa. Ben, na sí. Margalida m'ha dit qualque vegada, quan, quan m'ha tret i després m'ha dit, vinga, benvingut de nou. Ah, Però que tinc crisis, eh? Feia, fe, feia un poc de vergonya això de, de xerrar amb els micro, diem, avui és el dia, avui pots dir tot el que t'has estat guardant tot aquest temps. Jo, jo, jo no sé de dir insults, eh? Si no, faltaria més, ni, no. Ni, ni, ni ho arrencó ningú. No, i los, els Oscars, però, no els vas veure, perquè l'endemà feies feina, no? Oh, ja, ja, ja han estat. Bé, és, és que no, no, me vaig, me vaig, me vaig enterar l'endemà, llegint el diari. Ah. La veritat és que, que, que el dia abans no ho sabia i menys mal perquè jo només volia dormir, eh? De fet, ja estava més que dormit en aquella hora. Bé, un altre any intentam, intentam que els vegis amb naltros. I la persona que no se'ls perd cada any, perquè el dia que se'ls perdi no hi haurà Oscars, és l'Oscar, ell... Ara, ara m'he espantat. Oscar, buenas tardes. Vente aquí, Bobby, vente, que me están llamando, Bobby. Vente aquí. ¡Ay! ¡Ay! Oscar. Ay, ay, que estáis aquí ya. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo, estamos? Mal ¿Y tú, te has recuperado? Bueno, ahí estamos, ya con el estómago mejor, que sabe que tantos cubatillas con tanta fiesta, pues uno acaba ya. Y entre uno que no duerme, que los cubatillas, que si la chavalilla, que si... Ah, <laughs> bueno, bien, bien. Bé, molt bé, molt bé. Ja esperant que arribi el de l'any que ve, no? Perquè tu ja acabes una cosa que ja penses en la següent. Home, claro, a ver cómo me llamo yo. Òscar. Pues, ¿cómo? ¿Qué voy a pensar? I a més, tens 81 anys i qualsevol diria que en tens 20 t'he dit un xavà. <laughs> Naltros, si vosaltres sou molt, molt, molt, molt amants d'Ona Mallorca, hauríeu de recordar que l'any 2007 hi ha uns sonats que el que van fer és estar 6 hores en directe des de les 12 de la matinada des de, fins a les 6 fent què? Doncs retransmetent els Òscar. I aquell dia hi havia moltes novetats, hi havia molta gent que no havia vist en sa vida un micro de ràdio, o l'havia vist però no havia fet poqueta, i entre aquestes persones hi havia na Vera. No sé si recorda'm un poquet què va passar aquell dia. Vera, a veure com et desenvolupaves davant del micro. Ella és Navera Entero, és periodista, productora, i avui li hem demanat que mos acompanyi i, evidentment, ho fa. Vera, molt bona nit Hola, i moltes gràcies. Nit. Nada, ja encantada d'estar aquí. Tu què mos contaràs? pues yo, lo que has dicho, todos los cotilleos, las curiosidades de los actores, las cosas raras que hacen, cómo van vestidos, quién va peor, quién va mejor, quién va en plan hortera, todo, Todo eso ya, tenemos algunas no Ha, no ha cambiado. Al otro lado de ¿eh? la cama, eh? Es yo. eh? Tengo cinco años! <laughs> No, estaves més nerviosa que, que, que avui. Jo crec que has, has millorat, però és que és normal. Bueno, ja, ja la tranquil·litat se m'ha acabat. <laughs> Què dius, fer, Mira, a partir d'aquell dia, qui diria que, que estaries aquí després de dos anys i fent una secció i continuant xerrant de moda i d'aquestes coses, que és lo que ens agrada. Ah, eh, me tenéis perdido, no sé si estamos ahora o estoy en el pasado o dónde estoy. No. Has tenido una regresión. Estàvem eh? recordant que fa dos anys na Navera va estar amb naltros i que sí, us vau conèixer. Hablar, sí, te pot hablar, però jo no sabia si ara todavía ah estábamos en, en, el, sí. en, el, pasado. Esto me parece la película que ella del Michael J. Front. <laughs> Regreso al futur, se'n deia, sí, sí. I després també recordarem que en Bartomeu Alomà tampoc havia trepitjat un estudi de ràdio i que en Òscar tampoc havia fet aquesta col·laboració. Vull dir, va ser un dia, va ser un dia en el qual, bé, vam de canvis, descobrir de moltíssimes coses i va néixer una gran família que s'ha materialitzat al llarg de, de tots aquests anys. Recordem, però, que volíem fer un poc de repàs de la gala dels Òscar i bé, com que som a Espanya, hem de recordar que la persona que es va endur l'Òscar a millor actriu va ser na Penélope Cruz. Tot Espanya va plorar com l'Almodóvar, ha reconegut sí. que es va posar a plorar quan la va, quan la va veure i, i ella, bé, recordàvem els moments on ella xerrava en castellà, perquè escoltar-la en anglès és com una Però mica un sacrilegi. Jo no vaig sacrilegi. plorar perquè estava dormint. Eh? bé. És difícil. Primer, quan li donen el premi. And the Oscar goes to Penelope Cruz. Era una Tilda Swinton. La Tilda Swinton, sí. Ell, ella s'esperava bastant, no? Perquè no va fer uns grans escarafalls. No. Una mica com els Goya, que o, o, o estava completament sobada, o no, anava drogada, o ja ho sabia. molt nerviosa. Ella dice que estava muy histèrica sí. i, no, i que no, no se veia la de, de subir andando. Sí. Ara, ara sentireu al final del seu speech que tenia una veu tremolosa sí, i va decidir sí, sí. fer-lo en castellà al final. Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much. ¡Ale, ale! ¡Anda que no me apretaba la tía! ¡Anda que no me apretaba! <laughs> y tú, qué bien te lo pasaste. Y durmió contigo toda la noche. Un Pero no sabéis una cosita que yo sí que sé. Uy. Porque le temblaba la voz. Uy. ¿Por qué? Lo noté cuando me cogió. ¿No llevaba porque sujetador? temblaba toda ella. Una de dos. O le estaba llamando el novio... <laughs> o, o le estaba llamando el novio. <laughs> Ya lo sé, Bobby, ya lo sé. Ver, me voy a buscártelo. Que quiero el cristal de hoy, que todavía no se lo he dado. Espérate, ten, corre, corre! Home, podria ser que estigués telefonant en Bardem perquè diuen que després del premi va haver d'estar una hora i mitja entre roda de premsa, roda de premsa i sessió de fotos, amb la qual cosa on Bardem la felicitaba en aquel momento o ya sabía esperar que fuesen las 4 y media dijo que, bueno, en la rueda de prensa dijo que nada más dárselo se había ido 15 minutos a llorar y a llamar por teléfono. No dijo a quién, pero se supone. Ah. que su familia estaba toda allí, con lo cual... Yo no puedo decir que yo estaba, pero... Ay, pues contamos o oh, que no, no, que es privado. Eh, Mira, llamó. Primero llamó... Al Telepizza hasta le Telepizza para que le trajeran de comer. Porque llevaba todos días sin comer para que le entrara el traje. Ay, por favor. Después al 1014 para hacer la portabilidad, ¿no? Se quería pasar a otra compañía, ahora que tiene más dinero. ¿Y qué más? Claro. Luego llamó a una casa de, estos de los boys que bailan. No me no. vamos, de em, no me creo. A celebrarlo. Luego le llamaron de ya.com para hacer una oferta. Luego ella, ella es telefonista también y llamó a una senyora per fer-li publicitat de, de telefònica. Tot això no mos ho creiem. Sí, porque tenía trabajo acumulado de todo el día allí en la, en la gala, ¿sabes? Ah, mm. No, jo, el que vull que mos expliquis ara, després de parlar d'Anna P, eh, com va ser l'experiència de sentir-te abraçat per en Sean Penn? Però abans d'explicar-nos això, t'apareix bé que escoltam la veu d'en Sean Penn, que va ser l'actor principal que va guanyar-te a tu? You commie, homo loving sons of guns. <clears throat> I, I, did, I did not expect this, but I, uh, and, and, and I want it to be very clear that I do know how hard I make it to appreciate me often. <laughs> um, Vera, ¿nos vas a explicar qué Bueno, ah, creo que así es una expresión americana de. Como le gusta a los americanos mezclar varias palabras y hacer una, una nueva, pues así. Creo que era en plan, vos hay cabroncetes amantes de los homosexuales como sois, que me ha olvidado este Oscar porque os gustan los homosexuales. Y luego dice que no se lo esperaba porque sabe y lo tiene muy claro que muchas veces él se hace muy difícil de, sentir afecto. Sí, de tratar y de sentir afecto. Entonces, que no se esperaba porque comprende que mm, trata a la gente mal y que se comporta muchas veces muy mal y como que no se merecía que se lo reconocieran el resto de la gente. Que no, lo le entraron Todo eso, es que el inglés es, una lengua <laughs> maravillosa. Ya está cantando en Bartomeu, ¿eh? es que le agrada que esta canción. Es que a mí la sentí mil a esta canción cada cop que fan la peli A veure... <laughs> Són trets, eh? Són trets. Que bé m'encanta, és veritat. Yeah. <laughs> Et va van agradar, No, Slando. pots dir tan fort que, que, que otra, otra. m'assusta. Ai! Pobret, pobret, que, que mos ha de durar uns quants anys, eh? Sí, sí, no. Tomeu, encara, home, encara, queda, encara li queda. Ah. Bé, si vos pareix, ara que ja hem escoltat eh, en els dos eh, l'actor principal sí, i l'actriu sí, secundària. Sí, sí, sí. Eh, no sé si en Bartomeu, l'Òscar o en Jordi es van fixar molt en com anaven vestits i vestides les al·lotes. Jo què vols que et digui? I si anaven a la moda o no... Jo, jo, jo és que torno a dir, dormint difícilment... Però, però resum tampoc l'has vist? Que de veure? I a ell no, li agrada el cinema, fora, fora, Bartomeu, fora. Jo, jo m'agrada el cinema, però eh, jo no el cinema. Ah, no. Jo, jo, jo, si ves veure un resumen, cuando vaig dir, quan, quan comença no, no vaig entendre. Oscar por alusiones, eh? <laughs> Yo no por favor. Están diciendo que no es si quiere por ilusiones, eso sí que puedo hablar. <laughs> Por ilusión que te hacían, ¿no? A mí me hizo mucha ilusión de estar ahí. <laughs> Ya te odía, ¿no? Hasta Pues si, pues si tú lo estabas, tú lo estabas viendo por la tele, que a ti no te dejan entrar, que tienes los dientes muy largos. seria perillós. Home, ficar-li que els Oscars llegués al costat de l'Oscar un canet, o sigui, seria, li podien ficar una... Seria curiós, ¿no? Pues haig de canviar la gala, que caminin també una mica l'estàtua. He comprat mucho bozal, eh, pero se lo come todo. Oh. Un, un canet banyat amb no. Estaria Has bé. vist? Clar. Ah, estaria bé, sí. Llavors, ahir l'osso i, i el madronyo... De... Que fan escans. Hi hauria o per tot. Seria espectacular. Allò que fan com? És que no acaba... és a dir... Què li passa a la boca, Bartu? <laughs> Això és el moment que els canets surten de agua, no? Sí, sí, sí, és que dic. Sí, Sí, sí, sí, sí. sí. Bé, eh, em, Vera sí que s'hi va fixar en quan actrices, vestides les actrius, sobretot perquè els actors tornaven amb smoking, ¿no? sí, bueno, algunos les queda mejor que otros, y unos llevan unos, trajes mejores que otros, como, bueno, Hugh Jackman iba muy guapo, iba uh. con un, un bueno, un traje... Con un tupé un tupe estupendo, sí, sí, que se le movía el tupe cuando bailaba. Y cuando cantaba. iba con un traje de Burberry, bueno... Mm, ¿De quién? De Burberry. Ah, vale, pensaba que se de Tom Ford, Mickey Rourke iba de Jean-Paul Gaultier. Perdona, pero Berry no eran un dibujos animados Sí, Burberry sí. volver A Bud Bunny, volia dir. No, el amigo De Tom Sawyer, no? yo jo és que Sí, es una película de Wong Kar Wai. Dic molt elegant de Bud no, no hauria estat. <laughs> No, pues a él le quedaba muy bien. Pues al pues, pues Mickey Rourke casi de Bud Bunny iba. sí, a ver, pero dentro de lo que cabe, Mickey Rourke iba muy bien. Sí, o sea, para lo que nos esperamos de él, iba bastante bien. una bandera, una bandera americana. Incluso parecía eh. que se había duchado las últimas semanas. O sea... Qué suerte tuviste, Oscar, de que no te cogiese mi Ay, sí, ¿eh? porque si no estaría Estaba ahí temblando yo, ¿eh? Lleno de grasa. <laughs> Ay, sí, eh. Estaba yo ahí pensando, como me coja este, me pega un beso con los labios, eso que tiene, que parece que, que se lo haya cambiado la Carmen de Mairena. <laughs> Yo creo que a acubat, com diuen una Mallorca, que t'hauries desmaiat tot d'una, seguro. A ver, jo no es però no, no, un, no es prende de para que quereix que n'és... No. Sí, perquè aquest s'ha pensat això, ara. Sí, sí. es lo que iba a decir, digo, tanto cubata como para desmayarme tampoco me iba a tomar, pero bueno. Bueno, lo único que... Lo único, eh, sí, y además llevaba a Mickey Rourke una medallita con la foto... Una medalla, o sea, no, llevaba un, como un broche y una medalla con la foto de su perrito que se acaba de morir. Ay, sí, sí. Pobre ten hombre. Estaba, no gana el Oscar, se le Estaba dado, sí. A ver cómo se llamaba el perrito, ¿no? Loki, ¿no? No, se llamaba Winnie. <laughs> Winnie the Roo. Ah, como Winnie the Pooh. <laughs> Winnie the Rue está muy bien. Ah, es que eh, si no me ríe la gracia del Bobby, <laughs> es que no me la ríe nadie. De verdad, ¿eh? Qué bueno eres, ¿eh? Bueno, en cuanto a las chicas, pues todas o casi todas con escote palabra de honor fue lo que más triunfó y casi todas de blanco, plateado o gris así perla fueron casi todas. Anne Hathaway iba con escote palabra de honor, con un vestido plateado como de escamas que parecían una sirena. Sí, exacto. De gris perra. Gris perla. Ah, perdón. <laughs> no, manón. Palabra de honor que no se le escapa una teta, ¿no? <laughs> Eh, eso es lo importante, que por ejemplo, Sarah Jessica Parker, que iba con un vestido en plan princesita plateado, estaba bien, pero se le escapaban los pechos. Oh, iba en plan pecho fuera. una mica no? Sí, era en plan dos burbujas. era de, De, Mazinger Z. sí, sí. sí. Un de Bugs un de Mazinger Z, i això... I això hacemos referència a la cultura popular. de dibuixos que, que, de no? No, no es mi voz de, niña. Pues ya está. <laughs> Todo está relacionado aquí. Está todo. bueno, la de Sara Jessica Parker, que si se hubieran metido un poco más el cote estaría mejor. Luego, mm. una de las que más me gustó fue la actriz que estaba nominada de, de, de de reparto, Taraji P. Henson. La da el curioso caso de Benjamin, Button. Iba es la que estaba repartiendo, ahí, estaba repartiendo a Hortavilla. ¿A de qué? ¿Cómo? Pues era de reparto, ¿no? <laughs> repartiendo Octavillas y, <laughs> y perejil de la suerte. ¡Festival del humo! Andaba guapa. A mí me encantó, además como la piel negra con el blanco le quedaba muy bien. Será, será, claro, será combinación de pieles. Claro, Hoy claro. me pongo ya a poner la piel negra, mañana contraste. me pongo la y lo, otra. Y lo que le cuesta vestido. pintarse, lo que le cuesta. Pero, pero si això de canviar-se els colors en Michael Jackson no li va caure molt bé. No, no, no, no s'ha no. quedat un poquet raro. No va fer una bona elecció. Bueno, otra que iba de blanco con escote palabra de honor era Jessica Biel, pero esta iba horrorosa porque llevaba como un pedazo de lazo todo como en el pecho, horroroso, feísimo, muy mal. O sea, tienes pasta, tienes un cuerpazo y te pones eso, tía, venga. Era como un regalo mal envuelto. Sí, sí, sí. Si que decir dos besos con guapos más guapas. Totalmente. Y Marisa Tomei, que normalmente a mí nunca me gusta cómo va, porque siempre lleva unas cosas muy raras, esta vez la verdad es que era un poco original y era se salía de la norma, pero iba súper guapa con un Versace todo súper pegado al cuerpo y se abría abajo, como de láminas, todo muy de pliegues muy elaborado y le quedaba muy bien. Y, luego la que iba de blanco, con palabra de honor y de las más guapas, a mí me parece, aunque han dicho que es muy novia, pero oye, si no te pones este vestido en los Oscars, ¿dónde te la vas a poner? Que era Penélope Cruz. Ah, Y de Kate Winslet no diem res? La Kate Winslet es que no iba de blanco. Llevaba un, llevaba un escote asimétrico. Ah, no era, honor, era una cosa muy rara. no era única que un asimétrico No, me recuerdo cómo recordo com Frida Pinto. Una de fuera y una de dentro. Claro. <laughs> Un hombro descubierto y otro no. Ah, pero no vi si sus ses no, el hombre solo. Aquí somos gente recatada. Sí, no, sí, pero Hollywood no son tan... la chicholina Hollywood no la deixen entrar. Bueno, otra de, escote este asimétrico era Freda Pinto, la protagonista de Slam Slamdog Millionaire, que llevaba como una Oh. sí, un vestido blau, era? Sí, bonito. Era... Molt elegant muy la vegada. Sí, era de John Galliano y hacía, hacía como una referencia a un sari, entonces parecía así un sari, era, era muy guapa, la verdad es que también la chica es súper guapa. Entonces... De un sari tirar, eh, <laughs> <laughs> Luego... <laughs> Otra que tampoco iba de blanco era Angelina Jolie, que de hecho iba de negro, con un vestido eh, ceñido, pero sí, para unas honor. Una forma de corazón. Sí, las Scott y una mica així. pero porque ella es blanca, blanca. Sí, Es muy blanca, además. Y lo que llevaba que resaltaba muchísimo eran unos pendientes con unas esmeraldas más grandes que mi puño y que de hecho yo he leído que el vestido eh, primero fueron él escogió los pendientes y en función de los pendientes escogió el vestido. exactamente perquè primer van ser aquelles arracades verdes i, i després mm, tota la resta. I no ens podem oblidar que Naomi Adams... Sí, sí, sí, sí, també Amy Adams. anava però això és un guapa. perill, eh? Perquè a Amy Adams no me un color que després no trobes. El vestit era molt bonic, però... El va, el va trobar, no dic, perquè te compres unes arracades color turca sí, i després no trobes el vestit. Sí, sí, sí. Naomi Adams, home, potser és que Ventura portava un collaret una mica exagerat. Sí, no, no, no, no, no me molava nada. A la segona hora com comentarem una cosa de les joies, però de moment ho deixem aquí i a segona hora de cine de butxaca acabarem de rematar... Con la mafia, con la mafia. <laughs> Què que van ser la gala dels Oscar de diumenge passat. ¿Qué quiere? Que sí que ahora vamos a hablar otra vez, no te preocupes, hombre, es que de verdad, ¿eh? Cada cap de setmana, Ona Mallorca et prepara les estrenes de cinema perquè entrin dins la teva butxaca. Did you think that your feet had been bound By what gravity brings to the ground una de les perdedores de la nit dels Oscars va ser aquesta cançó de Peter Gabriel feta per la banda sonora de Wally, -E nom Down to the Earth i és tan entranyable com el seu propi protagonista. Va sonar la gala però no se'n va dur l'Oscar. Naltros, com a mínim, la punxam. So coming down, come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. hear the birds sing in the trees, and the lamb will be We send the seeds out in the Did you think you'd escaped from routine? By changing the script and the scene despite all you made of it, you were always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest, so come on down. Come on down. We're coming down to the ground. There's no better place to go. got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Cine de butxaca, al 98.0. querida, ya hemos llegado. Fin. Quiero desearle suerte a los dos. Contábamos con usted. Tot el de preu! Tot, tot. I quan dic tot, dic tot, eh? Què tal? Bones tardes. Mira, bé, bé. Quina, quina gentada, Bartomeu, que hi ha a la teva biblioteca. La gent es nota que quan li fas rebaixes, tu... Home, estem posant totes les pel·lícules de, de, de, de sempre, de sempre. Des de que va començar el cine fins sí. avui. Hola, que guai, jo ho a aprovechar, eh? Sí, no, a, a, de preu. aquel, al 50%. Liquidem i dic, escolta tu... Poseu o sigui, tens salida de los obreros de la fàbrica i tens <laughs> la primera pel·lícula espanyola. Jo en tenia una de d'Obreros Salidos, però que aquesta crec que no la No, no és el mateix que la salida d'Obreros, no, no, no, és igual, és igual. No, no, aquesta era una mica més antiga, blanc i negre, no... No sabia que venies por, no, tu? És que, és que eh, mirant els calaixos i traient tot, ah. he vist per, per les X, perquè no sé, eh, ho sabeu que quan hi havia van altra gent, van altres responsables... Abans que tu, abans que tu, clar. Altres, jo, jo, jo, jo mai, eh? Clar. Ah, això... Tu allò per, per proves gènere, no? Però vaig gènere i, i, i què m'estàs dient? Ah, eh? no, no, no sé, sempre es venen coses i, i abans te les has de provar, però bé, bé, tu, tu no. I tu saps prova gènere X. Es mira, ja està. Clar, no? vol dir ah, mirar-ho. Mira. Després, si tu vols fer alguna més, ja és <laughs> responsabilitat de cadascun. Perquè què, què esteu dient? Tu jo no estic dient res. Nada, nada, no te preocupes, no te preocupes. Si t'apareix, te, te deixam a veure si tens sort i, i d'aquí fins a les, fins a les 12 que tancau... Quantes en voleu? Uf, unes quantes, espérate, déjame jo, mirar jo crec que en 8 o 10, però espera, espera. Sí, sí. Bueno, mentrestant Traurem fem... la visa Vamos que tot just acabes més. Fem els de replay, no? Vinga. Sí. Bé, aneu mirant, pel cul, eh? així com veureu. Play! It's righteous kill. La primera pel·lícula que ajuntava com a protagonistes a Robert De Niro i a Al Pacino va ser un estrepitós fracàs. Será mejor que os penséis muy en serio si queréis este caso. ¿Cuánto tenéis como 110 años de experiencia entre los dos? 120. Són dos policies a punt de la retirada a Asesinato Justo, al Pacino està encantat d'haver rodat amb De Niro, que ha de dir. Well, the experience was I was very fortunate to be with him because Vaig ser molt afortunat d'estar amb ell perquè fer una pel·lícula és una eh? feina molt dura. Treballes tot el uh, dia i fer-ho amb Bob ho feia molt més fàcil perquè ens coneixem i ens ajudem. L'experiència va ser uh, molt bona. So the experience was uh, always uh, it was always good. Ara podeu jutjar valtros mateixos. Arriba en una edició especial amb dos discos on trobareu una galeria fotogràfica, imatges de l'estrena, entrevistes i escenes eliminades. Vos costarà 22 euros. Track 2 uh, uh, Camel Lancia alias Camel Ujdi <laughs> Tindreu encara més secció amb Expediente Anwar Jake Gilgegal i Rhys Gidespoon són víctimes del sistema. Ell fa feina per la CIA i desapareix després de veure un assassinat que no hauria d'haver presenciat. Ella el cercarà desesperadament. Mi contacto en inmigración me asegura que Anuar no entró en los Estados Unidos. Se gastó 70 dólares durante el vuelo. Iba en ese avión, Alan. Amb el DVD podreu veure escenes eliminades i alternatives i un making-of. També haurà lloc per l'audiocomentari del director Gavin Hood. Necesito que alguien me mire a los ojos y me diga exactamente de qué le acusan. Si vamos a luchar por una extradición forzada, tendrá que ser un caso sin fisuras. Y este no lo es. ¡Olvídelo! El disc Expediente Anwar costa de 8 euros. Track 3. Va mi 1.000 nominacions y Goya i se'n 0. Parlam de La conjura de l'Escorial, una pel·lícula d'Antonio del Real sobre les intrigues a la cort de Felip II. Ni tan sols el brillant repartiment amb Julia Ormond, Jordi Mollà i Juanjo Corbé va acabar de convèncer els acadèmics. Caballeros, la princesa d'Éboli. No deberíais hacer caso de las habladurías de la corte. <laughs> Malos tiempos para el reino. Os metéis en la cama de la viuda de un amigo y traicionáis al rey. No puedo evitar que las intrigas de la corte me diviertan. Al DVD vos costará de 8 euros. Track 4 Al DVD Teenager de la semana Teunam un High School Musical 3. Bueno, ¿cuándo es el partido? <laughs> Ayer. Oh, vale, suerte! Hi ha una versió estesa del DVD amb les típiques escenes eliminades i pífies, però allò que més agrada als adolescents és veure els protagonistes explicar com es viu un ball de graduació als Estats Units o com es tria el vestit. I no podia faltar, evidentment, la versió en karaoke de les cançons d'aquest musical. Keep encara que a nosaltres el que més ens agrada és veure els germans Gasol intentant evitar un ridícul segur durant el doblatge de l'escena del partit de bàsquet. Tuya, tuya, tuya, estoy solo. Wildcats! Wildcats! Wildcats. Pues difícil, la verdad que es difícil. Todo y que me dado una parte pues, bien, bien, sencilla, pues no ha sido todo lo que yo esperava, no? Hi ha dues edicions de la versió estesa, una amb la col·laboració de Camp Rock i l'altra amb Cheetah Girls. Si sabeu qui són, ja mos ho direu. El preu és de 30 euros. Track 5 Música I acabarem aquesta darrera sesión de DVDs de la historia de cine de butxaca amb clàssics. Es de la colección Natalie Wood. Los capítulos son La rebelde, La pícara soltera, El potentado, Bombarderos B-52 y aquesta La carrera del siglo, de Blake Edwards. No creo que tenga importancia. Unas horas más o menos. A veces la supervivencia ha sido cuestión de minutos. Señor Leslie, tengo la impresión de que quiere usted mostrarse optimista para animarme, pero no es necesario. Esto es un iceberg y estamos destinados a morir helados en cuanto se derrita. Cada DVD costa 15 euros. Stop. Una Mallorca, la radio més sentida.